Մարտոնու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի վարչական տարածքում նախորդային ականի պայթյունի դեպք է արձանագրվել։ Մեկ քաղաքացիական անձ վիրավորվել է։ Համայնքի 3 բնակիչ գնացել էին ծնեփակ հավաքելու։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով նրանցից մեկը վիրավորվել է։ Սա Արցախյան հակամարտության պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բազմաթիվ դեպքերից մեկն է միայն։ Պատերազմից հետո չնայած հանրապետությունում ականաձերծմամբ զբաղվող ընկերությունների ամենօրյա աշխատանքին դեպքերի թիվն աճել է։ Հումանիտար ականաձերծման կենտրոն հիմնադրամի կողմից պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո Արցախի տարածքում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է 1 միլիոն ական, ասում է հիմնադրամի տնօրեն Արթուր Ջավադյանը։ Հումանիտարական զերծման կենտրոն աշխատել է նաև պատերազմի ժամանակ փոքր խմբով, ով որ մնացել աստեղ, ով որ ենթակա չի եղել մոբիլիզացիայի, աշխատել է միջև վերջ, մաքրել ենք Ստեփանակերտ քաղաքը, ռմբակոծության տակ, Շուշի քաղաքն ենք մաքրել 3 անգամ, ու տարբեր տարածքներ Մարտունի քաղաքը եւ այլն։ Պատերազմի ավարտից հետո հիմնական խնդիրը եւ կարեւորագույն խնդիրը եղել է այն, որ պետք է եղել շուտապույտ ինչքան հնարավոր է արագ մաքրել բնակավայրերը, որ բնակչության համար ապահովենք անվտանգությունը ու հետո անցնենք մյուս տարածքները։ Հումանիտարական ազերծման կենտրոն հիմնադրամը լիազորված է նաև չպայթած զենգզնամթերքի մասին իրազեկել հանրությանը, բայց համապատասխան գործիքակազմ եւ ֆինանսական միջոցներ չունի իրազեկման աշխատանքը լիարժեք իրականացնելու համար, ասում է Արթուր Ջավադյանը։ Պատերազմից հետո հումանիտարական ազերծման կենտրոնի աշխատանքի ծավալը կտրուկ մեծացել է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պատերազմից հետո ականներով եւ չպայթած զենգզնամթերքով պատված է Արցախի հանրապետության մոտ 60 միլիոն քառակուսի մետր տարածք։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, որովհետեւ ուսումնասիրությունները գործողությունները դեռևս շարունակվում են։ Հանրապետության բնակավայրերում արդեն ականապատ դաշտեր չկան, բայց մոտակա տարածքներում չպայթած զենգզնամթերքի արկայությունը հավանական է։ Նախորդին Կարմիր շուկայում տեղի ունեցած դեպքը հենց համայնքի վարչական տարածքում է տեղի ունեցել։ Դեռևս նախորդ պատերազմից ականապատ դաշտեր կան Մարտակերտի շրջանի Չելդրան, Վարնկաթաղ գյուղերի տարածքներում, ասում է Արթուր Ջավադյանը, հավելելով, որ այդ մասին գյուղացիները տեղյակ են եւ հաշվի են առնում։ Զրուցակցից խոսքով առավել վտանգ են ներկայացնում ոչ թե ականները, այլ չպայթած զենգզնամթերքի մարտերքը։ Երբ որ դու կողմնորոշում ես, որ սա բականապար դաշտա, ավելի հեշտ է հականաձերծելը, ինչ չփայտած կաստային, ասենք թե ռումբերը։ Կաստային ռումբերը տարուս տարի ծածկվում է, բուսականությունը բարձրանում, եւ այլն, հողալցվում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, որ շատ դժվար է կողմնորոշելը։ Ու հականաձերծման հենց աշխատանքի բնույթը կարելի ասած ավելի հեշտ է, ինչ չպայթած զինամթերքի ոչնչացումը։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Արցախի օկուպացված տարածքները ականաձերծելու համար 25 տարի եւ 50 միլիարդ դոլար է անհրաժեշտ։ Արթուր Ջավադյանի խոսքով Արցախի մեզ մնացած տարածքները չպայթած զենք զինամթերքից մաքրելու համար ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Պրակտիկան ցույց է տվել, որ մի կասետային հրթրից կամ կասետային զենքից, որոնք էր արել են ստեղ, մոտորապես մի 30-35%-ը չի պայթում, այլ մնում է չպայթած վիճակում, լարված վիճակում, կարելի ասել որպես ապան։ Դե մեկ հրթիռի մեջ մոտորապես այն խոշոր հրթիռների մեջ 4500 կասետային ռում կար, փոքր։ Նպատկացրեց դրան 30%-ը ու դա հեկտարներով հացածքում։ Ականապատ դաշտերի կեղծ թեզը Ադրբեջանը պատասխանատու կերպով առաջ է մղում։ Այս տարվա փետրվարին Բաքուն հայտ է ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան միջազգային ատյանից պահանջելով Հայաստանին պարտավորեցնել, այսպես ասած, վերջ տալ ականապատումներին եւ Լաչինի միջանցքով ականներ փոխադրելուն։ Միջազգային ատյանը իր որոշման մեջ նշել է, որ Ադրբեջանը չի ներկայացրել ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ ականների հետ կապված Հայաստանի ենթադրյալ վարկագիծը նպատակ ունի խաթարել էթնիկ ադրբեջանցիների իրավունքները։ Ավելի վաղ Երբ 2021 թվականի հուլիսի 3-ին ռուսական կողմի միջնորդությամբ Հայաստան են վերադարձել Ադրբեջանի կողմից գերեվարված 15 անձ, հայկական կողմն Ադրբեջանին է փոխանցել օկուպացված Վարանդայի եւ Կովսականի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Չնայած Հայաստանի բարի կամքի դրսևորմանը, Ադրբեջանն ականների մասին իր կեղծ թեզը շարունակում է բարձրացնել միջազգային ատյաններում։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։